بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. إنا أنزلناه في ليلة القدر Hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika Lailatul Qadri, usiku wa usikuacheo kitokofu wama adraka ma lailatul qadr na nini kitakachokujulisha nini lailatul qadri lailatul qadri khairum min alf shahr lailatul qadri ni bora kuliko miezi elfu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Uteremka malaika na roho katika usiku huo kwa idhini ya Mola wao mlezi kwa kila jambo. سلام هي حتى مطلع الفجر Amani usiku huo mpaka mapambazuko ya alfajiri. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratul Qadr imeteremka Makka. Katika sura hii inasifiwa shani ya Qur'an na shani ya usiku ilipoteremshwa Qur'an. na inaelezwa kwamba usiku huo mmoja ni bora kuliko miezi elfu na kwamba hakika malaika na Jibril huteremka usiku huo kwa idhini ya Mola wao mlezi kwa ajili ya kila amri kwa kusalimika na kila maudhi na uovu mpaka kuchomoza alfajiri yake. Hakika sisi tumeteremsha Kurani katika usiku wa cheo na utukufu. Na kitu gani kitakufunza ni nini usiku huo wa cheo na utukufu? usiku wa kadri na sharaf, cheo na utukufu, ni bora kuliko miezi elfu, kwa kuwa umehusika kukuteremka ndani yake Kurani tukufu. Huteremka malaika na Jibrili katika usiku huo mpaka kwenye ardhi kwa idhini ya Mola wao mlezi kwa sababu ya kila jambo. Na wameaminika na maudhi na uovu. Hali na baki hivyo mpaka mapambazuko ya alfajiri.